السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بالطيبين مرحبا بإخواننا المسلمين بالأحبة الطيبين الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله مرحبا بكم جزاكم الله خير بارك الله فيكم أخونا آه، يعني زمزم طلب منا أن نقول كلمة آه، يعني ابتداء جزاكم الله خير على القهوة هذه القهوة ضرورية هذه قهوة أهلا وسهلا ويعني بعد ذلك في قهوة مع السلامة قبل قبل الانتهاء إن شاء الله بتجيبوا لنا قهوة مع السلامة فجزاكم الله خير بارك الله فيكم فطلب منا أن نتكلم كلمة ما أدري هل هل لا يزال الطلب قائم يا زمزم لا نفسه أم أم غيرتم الرأي ثم بعد ذلك نستقبل الأسئلة إن إن شئتم هل هل هذا لا يزال الرأي هذا هو Evo, draga braćo i poštovane sestre, da ne oduzimamo puno vremena, ja sam potražio od šeha da nam se malo nekim nasihatom, inša Allahu ta'ala, obrati. Šejh potencira prije svega eh, jedno veličko, to jest veličanstveno pravilo Kur'ana i Sunneta, eh, aludira na bratstvo Islama i poziva se na ajet, ajet gospodara subhanahu wa ta'ala i na hadise poslanika alihi salatu wa salam, o važnosti održavanja bratske niti između muslimana i kaže da su vjernici zaista braća bez obzira na njihovu nacionalnost, bez obzira, bez obzira na njihovu boju, to je strasu i tako dalje i tako dalje. Kaže da je e, najvažnije što se u islamu potencira, to je jedinstvo muslimana koje E, se bazira na iskrenom islamskom bratstvu, znači u ime gospodara subhanahu wa ta'ala prije svega. تفضل يا أبا أسامة أو يا أبا زمزم أنا لا أريد أن أتكلم كثيرا أعطيكم فرصة بين اللحظة يعني بين كل فقرة أعطيكم فرصة للترجمة الله رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا له في كل آه، حين لكن نؤكد على هذا المعنى أن جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل Evo šejh se poziva na hadis poslanika sallallahu ta'ala alaihi wasallam da je primjer vjernika u njihovoj međusobnoj e, ljubavi, u njihovoj međusobnoj samilosti poput primjera tijela. Ako se jedan organ u tom tijelu razboli, onda će e, tijelo zahvatiti groznice i temperatura. Tako, također šejh e, naglašava da se vjernik prema umetu, znači prema svojoj braći, treba obhoditi kao glava prema tijelu. Ako je tijelo pogođeno nekom bolešću ili je neki organ bolestan, onda će svakako i glava tog tijela biti malaksala. Malak, onda će i glava tog tijela malaksati, zato šejih napominje da vjernik mora voditi računa o stanju muslimana, da vjernik mora voditi računa o stanju e, svoje, svoje braće u svijetu i da njega treba boljeti, sve ono što boli muslimane u svijetu da i on treba patiti od rana od kojih pa, od rana od kojih pate i muslimani u svijetu Allah, dakle, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, رمضان قد أهل بالصيام وأقل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأقل مسعدا أهلا وخلا أقول كذلك قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال Evo šejh također potencira hadis poslanika alaihi salatu wasalam da koji god čovjek e, ostavi na cjedilu ili e, oduzme od autoriteta svoga brata na nekom mjestu gdje ovaj ima potrebe za njegovom za njegovom e, za njegovu pomoć Allah će subhanahu wa ta'ala istog tog čovjeka znači poniziti i ostaviti na cjedilu baš u trenutku kada ovaj bude čvrsto ubježen da će ga Allah pomoći znači kada mu je najpotrebnija pomoć gospodar će ga subhanahu wa ta'ala ostaviti na cedilu jer je ostavio svojeg brata na cedilu zato še ih potencira da vjernik uvijek treba imati na um ove riječi poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Lafitu lakvi šeha na pravi. رمضان قد أهل بالصيام وأقل مسعدا أهلا وخلا لكه في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل لذا الذي أريد أن أشير إليه أنه كل مسلم منا ومنكم أنتم أهل البوسنة وأهل البلقان وأهل كوسوفو Evo شيخ ponovo potencira nakon e, hadisa koje je spomenuo kao argumentaciju, šejh sada kaže da vjeruje i ubježen je da smo svi ovdje, jel da, iz Bosne, sa Kosova, Makedonije, jel da, Sanđaka i gdje god po Evropi i po svijetu, jel da, e, da pratimo događaje, znači, od Egipta preko Tunisa pa sve do Libije, gdje onaj Tahut, Gaddafi, znači godinama ubijao a i sada ubija jel da i masakrira e, elitu naše najbolje muslimanske omladine jel da i kaže šejih da ne, ne znači to da iako smo mi daleko od Libije ili Egipta ili Tunisa jel da da ne trebamo osjećati bol za ono što se tamo dešava već naprotiv trebamo osjećati bol i trebamo متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يبيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل واليأس بالمرصاد كل واحد منكم ينبغي أن يقول أنا بسني وأنا Evo braći i sestre, šejh eh, kaže da ne može vjernik u sebi reći ja sam Kosovar, ja sam Bosanac, ja sam Pakistanac ili ili ja sam Egipćanin ili Misrijac, trijac, jel da rekli smo da nećemo koristiti termin Egipat, izvinjavam se, nego šejh kaže da mi ne smijemo dozvoliti da prihvatimo e, tu terminologiju e, geografskih granica, već naprotiv, E, gdje god su naša braća, gdje god su muslimani, mi i tekako trebamo voditi računa o njima. Dakle, ono što se do, dešava braći u Egiptu, nećemo dozvoliti da prihvatimo terminologiju e, ovih e, diktatorskih vlastodržac, vlastodržaca i njihovih repova, pa da kažemo, kao što oni kažu, da su to unutrašnji problemi te i te zemlje, već naprotiv kažemo Ako se nešto obije o glavu muslimana u Egiptu, da, to je naš problem. Ako se to obije o glavu muslimana u Libiji, kažemo da, to je naš problem. Ako se to obije o glavu muslimana u Kini, kažemo da, to je naš problem. Ako se to desi sa braćom u Čečeniji, kažemo da, to je također naš problem. Dakle, vjernik ne smije prihvatiti ono što su mu namjetnuli od e, geografskih e, ograničenja i granica. لاقت لك شيخنا غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان الحمد لله يعني هذا المعنى أرجو أن يكون قد وضح وأنا قلت هذا يعني هذا الكلام آه، أردت منه أن أحمل إخواني على أن يعايشوا أهاليهم وإخوانهم في في البلاد العربية ما يعيشوه في هذه المرحلة هذه السنة هي سنة مخاض تحرر الشعوب العربية المسلمة من هؤلاء الطغاة لأن هذا سينعكس عليهم سينعكس عليكم انظروا ما الذي يحصل في الشام في مصر في في بلاد المغرب سينعكس على بلاد على بلادكم البلقان على الباكستان على الهند فهذا سينعكس مباشرة وبالتالي ينبغي آه، آه، يعني أن تهتموا في هذا هذه الأحداث وأن تعايشوا إخوانكم وأن لا تنسونهم آه، من الدعاء من خالص الدعاء وأن آه، يعني انظروا لما حصلت هذه الأحداث في البوسنة كيف أن الأخوة العرب المجاهدين العرب كلهم نفروا إليكم ما قالوا هؤلاء بوسنيين ما قالوا هؤلاء بوسنيين ونحن هم في آه، قارة ونحن في قارة لا قالوا أخوة الإسلام هذه المرأة البوسنية التي قالت وإسلاماه لباها المسلم العربي لباها قال لها أبشري فلباها قال سمعا وطاعة فلبى نداءها و و وتعلمون أن أن أن أن أن تراب البوسنة والهرسك آه، مشبعة بدماء المجاهدين العرب والمسلمين فبالتالي الأمة كلها جسد واحد لا ينبغي لكل منا أن يقول وطني وطني ويتغنى على وطنيته وأقليميته ثم آه، لتكون آه، يعني الأوطان الأخرى في في في في داهية وتذهب في في في الجحيم ليس مهما المهم هذه النزعة إقليمية عصبية جاهلية نهى عنها الإسلام ينبغي أن نترفع عنها أخوة الإسلام أرحب وأوسع تشمل الكرة الأرضية كلها هذا الذي أودت أن أشير إليه فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم آه، ثم بعد ذلك بعد أن يترجم أخونا آه، زمزم هذا الكلام نستقبل الأسئلة منكم بإذن الله تفضل اضرب واقصد بالهاون وعلى الكافر لا تتهاون إلى أمريكي صاحوا يا بوش الحق علي يا بوش الحق علي Zaka Allahu Hara Džezda Šeha Marfadu. Evo šejh rezimira ovo svoje kratkoćanje e, time što kaže da moramo pratiti situaciju u svijetu. Posebno moramo pratiti situaciju muslimana posebno moramo pratiti situaciju muslimana u ovim e, zemljama gdje se sada dešava to što se dešava. Jer šejh kaže da je ovo godina oslobađanja tih e, zemlja tih zemalja u kojima se nalazi većinsko muslimansko stanovništvo kaže ovo je godina kaže oslobađanja od onih ta, od tagutske diktatorije jel da i šejh kaže da moramo biti u toku sa događajima jer sve ovo što se događa sada u tim zemljama sa sigurno za sigurno će se odraziti i na naše stanje E, gdje god se nalazi ili ili u Bosni ili u Pakistanu ili ili jel da s druge pak strane šejh kaže da ne zaboravimo našu braću u tim zemljama jer e, ne smijemo dozvoliti da nas e, ona geografska nekakva granica razdvaja ne smijemo jel da zaboraviti ni za trenutak da kada je počela agresija na Bosnu znači kada je muslimanka iz Bosne jel da pozvala svoju braću u pomoć, da se zaštiti njena čast, da se zaštiti njena čednost, odmah su braća Arapi, muđahidi iz cijelog svijeta pohrlili, pohrlili da nesebično pomognu tu muslimanku, da nesebično pomognu tu muslimanku, šejh kaže da i mi na isti način trebamo funkcionisati. Taib, to je ono što je šejh hteo u kratkim crtama, e, na što je šejh hteo da nas posjeti u kratkim crtama. E, sad krećemo sa pitanjima, inša Allah. E, Ebu Same, ahi, hoćeš ti krenuti sa pitanjima ili da mu ja ovo prvo pitanje postavim? Taj, ja ću mu postaviti onda ovo prvo pitanje. Dobro, dogovoreno. E, Znači, prvo pitanje glasi. Prvo pitanje glasi. <laughs> Taj. Kaže, sestra muslimanka pita u slučaju odsustvu muža koji je izašao na Allahom putu i ne ima nikakvih informacija o njemu duži vremenski period, godinu, dvije ili više, ili ima informaciju da je živ, ali isti nema mogućnost da dođe kod nje, niti da ona putuje kod njega, da li ona može tražiti poništenje braka, razvod. Ako je odgovor potvrdan, onda koliki je najkraći vremenski period nakon kojeg bi joj to bilo dozvoljeno i ko je nadležan, kome se može sestra obratiti u njenom slučaju. Je, čuli ste pitanje, inšala, je li tako? Da pitanje postavimo sad šehu, inšala. Šehan al-Fadil, esu al-Ketali. آه، الأخت تسأل أن زوجها قد غاب عنها آه، لأنه قد خرج آه، فاغبرت قدماه في سبيل الله فتع يعني فهمت قصدي وليست لديها أي معلومة عنه آه، وهي تذكر مدة لسنة أو سنتين أو ما يزيد فتقول ليست لديها معلومة أنه حي يرزق ومن ناحية أخرى تقول أن لعل لعله لعل لديها معلومة أنه على قيد الحياة لكن لا يتمكن من أن يهدر إليها وليست هي بإمكانيتها أن تذهب إليه فهل يجوز لها أن تطلق هذا الرجل فهل يجوز لها أن تطلق هذا الرجل فإن كان الإجابة إجاء آه، فإن كانت الج... فإن كان الجواب إيجابي فتسأل الأخت ما شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان إن شاءت أن تصبر فلها ذلك وإن شاءت أن جزاك الله خير شيخنا الفاضل Evo šeh odgovara da se u situaciji poput ove koja je opisana u ovom pitanju i na način na koje je postavljeno pitanje, šejh kaže ukoliko je ta sestra sposobna da sabura u toj situaciji, neka sabura. neka sabura ukoliko ne može saburati ima pravo ima pravo e, da potraži poništenje vjenčanog ugovora znači šejh kaže to se ne naziva razvod braka ne naziva se talak jer talak ili razvod braka je u rukama muškarca samo muškarac ima pravo da razvede ženu međutim ukoliko vidimo e, da je određeni uslov u e, bračnom ugovoru e, prestao e, ili izgubio na važnosti, a u ovom slučaju je e, redovno prisustvo muža, onda žena ima pravo da potraži svoju slobodu, znači ima pravo da potraži svoju slobodu, ali ne da da razvod. Ponavljamo, razvod je u rukama u rukama muškarca. Znači, to je privilegija samo muškarca. Ona može potražiti feshul akt, kako kaže šejh, samo poništenje bračnog ugovora. Ako ima šanse da se obrati šerijatskom sudu, to će učiniti da to kadija presudi. Međutim, šejh kaže, imajući u obziru, da takve sudove, da takvi sudovi ovdje ne postoje, onda će se dotična sestra obratiti nekom čovjeku od znanja u kojeg ona ima povjerenja da izloži tu situaciju, pa će taj, inša Allahu ta'ala, čovjek od znanja pozvati, pozvati svjedoke da pred njima da se pred njima izloži situacija ove žene, i da on, inša Allahu Teala, u prisustu tih sljedoka e, poništi bračni dogovor, bračni dogovor te e, žene sa dotičnim muškarcem, Allah najbolje zna, Allah najbolje zna. Taib kaže ovdje pitanje, čuo sam da postoji hadis ko preserio toga da ga udari grom, da je šehid. E, i ona isto koji se utopi, da li postoji takav hadis, Allah vas nagradio. Hajr, dobro, nećemo mi odgovorati, neka šejh odgovori ono pitanje. Šejh شيخنا الفاضل السؤال السؤال كالتالي يسأل السائل فيقول أنه قد سمع عن حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أن المستغرق في الماء آه، والشخص الذي أصيب بالرعد ومات بسبب ذلك أي آه، الشخص الذي أصيب بالرعد ومات بسبب ذلك أو الشخص الذي آه، أغرق في الماء يقول أنه قد سمع عن هذا الحديث أنهما من أن الشخص الذي توفى بمثل هذه الطريقة آه، يعتبر شهيدا عند الله عز وجل وينسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسائل يسأل عن صحة هذا الحديث جزاك الله خيرا ولاقت لك شيخنا الفاضل واضرب واقصد بالهاون وعلى الكافر لا تتهاون إلى أمريكي صاحوا يا بوش الحق علي يا بوش الحق علي الحمد لله نعم هذا الحديث آه، آه، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آه، عد من الشهداء الغرق أو الغريق والهدم أو الذي يموت بسبب الهدم والبطن والذي يموت بسبب داء في البطن جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل Evo šejh odgovara na pitanje da se dobro sjeća hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam o vrstama e, preminulih ljudi koje je poslanik alaihi sallam ubraje u šehide. Znači to je čovjek ko, znači utopljenik, jel da, onaj koji je nastradao u zemljotresu ili tome sličnom, znači da ga je da mu se nešto sručilo na glavu, znači krov, kuće i tako dalje i tako dalje. Znači onaj koji umre od stomačne bolesti, onaj koji umre od, umro od e, kuge, jel da, šejh kaže da je to poslanik alaihi sratu selam ubrojio u šehide i kaže da je hadis sahih. Međutim, što se tiče ličnosti koja je umrla e, od groma. Jel da? Šejh kaže da ne može se sjetiti takvog rivajeta, ne može se e, sjetiti takvog rivajeta e, i da čak i ne zna, čak i ne zna rivajet u kome se spominje da čovjek pogođen gromom, a umro je od toga, jel da, da je šta da je šehid. eto tako jel sada čujete dobro inšala čuje se ne čuje se gotovo ništa. Jahi, ti kažeš ne čuje se gotovo ništa, <laughs> a nik ti je baš ono pomjeri, zašto baš ti, jel da? <laughs> Hajren, inša Allah, Allah vas nagradio. شيخنا الفاضل يسأل السائل لك ويقول هل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل يجوز استعمال الحبوب لعدم الحمل هل يجوز استعمال الحبوب لعدم الحمل pitanje da li je dozvoljeno korišćenje antibebi pilula لاقيت لك شيخنا الفاضل رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا لكه في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل آه، قبل قبل أن أجيب عن السؤال الثاني أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلفظه تقريبا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذا لقليل هم أكثر من ذلك قالوا فمن هم يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن Znači evo braćo, je rekao da dok smo ovdje prevodili Znači sjetio se hadisa, znači sjetio se hadisa poslanika alihi e. sratu wasalam o vrstama šehida i samo je znači, potvrdio ono znači, što je malo prije rekao. A kaže da je razmišljao u međuvremenu znači, i nikako se nije mogao sjetiti da uopšte postoje rivajeti gdje e, se spominje da čovjek pogođen gromom da se čovjek pogođen gromom ubraja u šehide. Naprotiv, on kaže da tako nešto nije prenešeno od poslanika alihi salatu wasalam. Sad će se šeh inšalo prebaciti na ovo na drugo na odgovor drugog pitanja inshallah taala laqitu lak shaykhan al fadil إلا إذا كان يعني الموضوع قد آه، بلغ للأخوان وما يحتاج لهذا الأمر فالأمر فرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيما يتعلق في المسألة الثانية Evo šeh kaže da, kao odgovor na pitanje o korišćenju antibebi pilula, kaže da ukoliko ne postoji potvrđena i prisutna opasnost po zdravlje trudnice ili po zdravlje žene, ukoliko se utvrdi i zasigurno se zna da e, trudnoća neće izazvati zdravstvenih komplikacija kod žene, onda takvoj ženi nije dozvoljena upotreba antibebi pilula. Takvoj ženi nije dozvoljena upotreba antibebi pilula. Ukoliko se sigurno zna da trudnoća izaziva e, velike poteškoće i znači, direktnu prijetnju e, zdravlju trudnice. Znači govorimo o prijetnji po život, jel da? Direktnu prijetnju po zdravlje trudnice u tom slučaju je njoj dozvoljeno koristiti antibebi pilule. Ukoliko nema prijetnje, u pitanju je zdrava e, e i dobro noseća žena, nije joj dozvoljeno koristiti bebi pilule, Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Taj pitanje može li onaj ko sklapa vjenčanje biti istovremeno i svjedok. Šehan al-Fadil jes'alu sa'il fe je kul الشخص الذي يعقد عقد الزواج بين الطرفين هل يستطيع أن يكون في وقت نفسه آه، شاهدا على هذا الزواج أرجو أنني قد ترجمت سؤال آه، واضحا إن شاء الله شيخنا فاضل نلاقيت لك بارك الله فيك رمضان قد أهله بالصيام وأطلا الحمد لله يبدو اليوم الأسئلة كلها عن الزواج ونسأل الله عز وجل أن يكثر أفراح المسلمين وأن يكثر آه، يعني جزاك الله خير شيخنا بارك الله فيك ونحن نترجم إن شاء الله ما قلته ويكون هذه ويكون جوابك جزاك الله خير تأديبا آه، لنا وتربية آه، لإخواننا جميعا إن شاء الله جزاك الله خير نعم آه، فهمتك شيخنا الفاضل فهمتك جيدا جزاك الله خير هذا هذا من عندي هذا اجتهاد من عندي جزاك الله خير لا غير <laughs> بارك الله فيك Evo braćo i sestre, šejh kaže da večeras je većina pitanja e, znači u vezi ženidbe. On kaže molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da što više poveća e, te lijepe brakove, jel da, te, i te srećne brakove i da se muslimani što više inša Allahu ta'ala množe, jer poslanik alihi salatu wasalam kaže, ženite se, zaista ću se ponositi vašem brojno, vašom brojnošću na sudnjem danu. Nakon toga šejh nastavlja sa odgovorom na pitanje i kaže e, čovjek, e, znači čovjek koji sklapa vjenčanje i te kako može istovremeno biti svjedok jer njegovo je prisustvo potrebno, a nije potrebno prisustvo nekog svedoka sa strane. Znači to nije, znači nije uslov da postoji svjedok sa strane. Kaže, on je samo njegov pomoćnik i ništa više. Ali čovjek koji sklapa vjenčanje, znači u ovom slučaju, recimo, jel da, primjer radi, e, šerijatski sudac, jel da, on također istovremeno i te kako može biti i te kako može biti svjedok tog e, svjedok tog e, vjenčanja inshallahutaala Abu Samad Evo je ima ovdje pitanje koje si mi pročitao, pitanje broj četiri, ako bi bio ljubazan pa da ti ovo pitanje postaviš, jel da? Ili ako želiš da ja postavim ovo pitanje broj pet, pa ti se posle prebaci na ovo broj četiri. Jer ovo pitanje broj četiri nekako mi je e, geografske prirode, ne razumijem ništa od njega, džezaka džezakallahe. Evo ja ću postaviti pitanje, a pe, broj pet, a ti, a ti Ebu Usame, jel da, malo ičtihadi Allah te nagradio, pa vidi ako uspješ ovo broj četiri prevesti. Ako ne uspješ, nema štete, inšala. <laughs> Šehan Al-Fadil, e, e Sual Ketali, e, Posto, znači pitanje je ovako e, postoje određeni programi koje prave nevjernici a koji su jako dobro odrađeni primjer tome jesu neki program iz učenja arapskog jezika, ali je problem u tome što u njima ima slika otkrivenih žena. Da li je dozvoljeno postavljati te programe braći na internet, da se koriste njima ili se pak osloniti na druge programe koji su slabiji, ali u njima nema ovih oprešnosti. Šehan al-Fadil jeselu sa'il fejekul. Hunak je ber, e, beramiđ e, li ta'alim lugatil arabije. وهذه برامج يقوم آه، عليها الكفار وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي هذه يعني مسألة حساسة بعض الشيء يعني أنا أقول إذا كان هذا البرنامج فيه نساء يعني كاشفات عن رؤوسهن Evo šeh je na postavljeno pitanje odgovorio na sljedeći način. ukoliko e, je ukoliko utvrdimo da je dotični program za izučavanje arapskog jezika znači kudi kamo bolji korisni e, i praktični cijeli shodni od ostalih programa a na tom se programu ne pojavljuju žene e, razgoličene ili neprimjerno odjevene, već je u pitanju samo žena e, otkrivene glave, ništa više od toga. Šejh kaže da ukoliko, znači on je potencirao da ga ovdje dobro razumijemo, čak i tražio od mene da ga dobro prevedem, da se ne bi nešto pogrešno shvatilo od njegovog odgovora. Znači ponavljamo, ukoliko je u pitanju koji znači program koji je zasigurno puno bolji i praktičniji od ostalih i u tom se programu pojavljuje od žena otkrivene glave, znači ne razgoličena, ne razgoličenih ruku, ramena i tako dalje, već jednostavno otkrivene glave i šejh kaže da u tom slučaju, u tom slučaju, E, možda ćemo malo zažmuriti da bi se okoristili tim programom koliko je to moguće jer imamo za cilj postizanje veće koristi to jest izučavanje arapskog jezika koje, koji nam je e, vađib naprotiv šejh je potencirao da je možda i farz znači šejh je potencirao da je, je možda i fars izučavanje arapskog jezika međutim s druge pak strane šejh potencira da Ukoliko u tom programu postoji žena nedolično odjevena, znači tih eh, kratkih, evo sada eh, eh, ono, da ono kalkuliramo, je da kratkih rukava, I, i, i, i razgoličena je malo više nego što treba, ima nekakav otvoreni uh, ili širok dekolte, jel da primjer radi, še šejh kaže ne da je zabranjeno služiti se tim programom, već ćemo taj program skroz nas kroz izbrisati da uopšte ne postoji, da uopšte ne postoji, nadamo se E, Nadamo se, inša Allah, da ste razumijeli pitanje, da ste razumijeli odgovor. Znači, šejh e, govori o e, situaciji šta da radimo ako nemamo bolje, a tvrdi se da je ovo najbolje, je tako? Također, šejh kaže da pa znači, živimo jednu, jedno gorko činjenično stanje, da čak i na ovom e, aparatu, jel, da čak i na ovom kompu, uz ove programe poneki put prosjede nam nedolične slike, e, neke slike koje ne doliče ahlaku islama, jel da? Ali eto, prinuđeni smo da s vremena na vrijeme možda te slike i prođu pored nas, ali inša Allahu mi ne obraćamo pažnju na njih, oborit ćemo pogled, pa ćemo nastaviti sa ovim korisnim stvarima koje nam i te kako E, koje i te kako vrijede, koje i te kako vrijede, inša Allahu ta'ala. Tajib, tajib. Pitanje glasi, Assalamu alaikum, wa alaikum salam wa udata sam i živim sa mužem, udala sam se nedavno i želim da stavim nikab, Moji roditelji su mi rekli da ih ne zovem više, niti da im dolazim da sam mrtva. Hajren inša Allah. Da sam mrtva za njih, ako stavite nikad, pa kako da postati. دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد والإيمان دربنا دم قوي دربنا دم قوي بالهدى القرآن الحمد لله معذرة لهذا التأخير يعني آه، جاءتني مكالمة آه، يعني آه، خاصة تبشر بالخير بأن يعني هذا الخبيث الطاغية القذافي في ليبيا يعني يودع الآن يضب حوائجه وكأن يعني الحمد لله هذه تظاهرات دخلت العاصمة الآن Evo, šejh kaže da je bio malo zauzet jednim telefonskim razgovorom, zato se nije odmah uključio u program. Kaže da su mu upravo braća javila da je onaj tavut libijski Gaddafi već, već izgleda pobjegao iz Libije. Ili sprema se da beži, e, potražio je azil u nekoj zemlji, nisam ga čuo u kojoj, jel da? Znači, kaže da su to lijepe vijesti za narod, e, za, za muslimane u svijetu, e, to ga je jako uzbudilo i to ga je jako uzbudilo, bihamdillahi, azeu ođeru bihamdillah ja e, To je prva stvar. Druga stvar, <laughs> da ne dođe od Skocerića. Allah, Druga stvar je... <laughs> Šejh kaže što se tiče onog pitanja o izučavanju arapskog, jel da u programu gdje ima žena i tako dalje, jel? Samo je htio da se nadoveže e, kada je rekao da smo po puta prinuđeni gledati nekakve slike na palu i tako dalje da oborimo glavu i i, jel da? Šejh potencira da e, postoji način da se takve reklame u ovakim sobama blokiraju. Da, dakle, da se plati negdje, ja to ne znam, to će operatori najvjerojatnije da se raspitaju, inša Allah da se to banner killer, evo brat kaže banner killer, jel da to se zove, da se to negde plati i da se naša soba potpuno zatvori za tu vrstu, za tu vrstu reklama. I kaže da je to Allah radi, znači da zaštitimo sebe, a i da zaštitimo e, posjetioce, braće i sestre koji posjećuju ovu islamsku, ovu islamsku sobu. عارفة لا وبانر كيلر يبست وطن الله وس نغرديو جزاكم الله خيرا آه، شيخنا الفاضل آه، تتكرم الآن بالإجابة على سؤال جزاك الله خيرا أن تأخذوا هذه الملاحظة على محمل الجد آه ثم بعد ذلك سأترجم آه سأجيب عن سؤال الأخت لكن قبل ذلك حبذا لأخينا الكريم زمزم يترجم هاتين الملاحظتين الآنفتي الذكر تفضل يا زمزم أسود الحرب سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا قوم إذا استخصموا كانوا براعنة يوما وإن حكموا كانوا يوجد صوت آه يوجد صوت الحمد لله آه Evo, braćo i sestre, šejh kaže, znači šejh je stava da e, ukoliko šejh je stava da e, nikab, nikab u poređenju sa dobročinstvom prema roditeljima ne predstavlja vađib. Znači u poređenju sa dobročinstvom prema roditeljima nikab ne predstavlja vađib. I šejh kaže da ukoliko e, oblačenje nikaba izazove, znači ukoliko oblačenje nikaba izazove e, kidanje rodbinskih veza i otkazivanje poslušnosti i pokornosti ocu i majci, jel da što se nikaba tiče, on kaže da e, je obaveza, to jest vađiv poštovanja oca i majke ispred, ispred e, obaveze oblačenja nikaba, ispred oblačenja nikaba. Također je rekao, a ukoliko budu potražili da ona ne da Allah skine mahramu i tako dalje, zna se da tu nema nikakvog poštovanja i tu se, znači, oni rodbinske veze, jel da, u e, rodbinske veze im ne važe. E, to je odgovor šejha Ebu Besira bio na ovo pitanje u ovoj formi. Jel da? Ja sam šejhu pojasnio da e, je mnogo nas da je mnogo nas koji smatramo da je nikab vađib, jel da ima se stara koje smatraju da je nikab vađib, pa sam iz te, iz te polazne tačke tražio čeha da vama malo pojasni inša Allahu Teala, jel da, e, E, šta ćemo sa roditeljima koji uopšte ne žele, znači sa roditeljima koji se ne pridržavaju islama, jel da koji nemaju ništa kod sebe od e, upravo tako znači koji se ne pridržavaju islama, jel da griješnici su roditelji i jednostavno jel da i jednostavno traže e, protiv su nikaba njihove kćeri bez obzira znači da li su griješnici ili kafiri, upravo sam tako šehu postavio pitanje, فشنو مسات شيء خيتو بويسنك إن شاء الله الله لك يا شيخنا الفاضل بارك الله فيك عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني آه. فيما فيما يتعلق في في سؤالك حول إذا كان الوالدان Evo šejh ovako kaže da znači propis o dobročinstvu prema roditeljima je pritvrđen i on stoji jedino u situaciji kada roditelj potraži od svoga djeteta da on namerno učini neki kufr ili da Allahu Đelešenu ne da Allah pridruži nekoga, onda mu se ovaj ne smije, onda mu se ovaj ne smije pokoriti, jer znate, hadis postanika ali hram, da nema pokornosti stvorenom u grijehu prema stvoritelju, jel da? Tako da šejh smatra, tako da šejh smatra da ničim ne treba izazivati roditelje, izazivati sržbu roditelja. Međutim, šejh kaže, ukoliko sestra vjeruje da je nikab vađib i pridržava se e, znači šejh kaže da ovo, ovo je pitanje htilafa i kaže međutim ako sestra e, nema naš stav znači šejh govori sad u njegovo ime a koliko sam ja razumio šejh nije stava da je nikad vađib kaže ukoliko sestra e, misli da je nikad vađib i pridržava se e, argumenata onih učenjaka koji govore da je nikad vađib kaže, onda ću, kaže, na pitanje drugačije odgovoriti e, i odgovor slijedi. E, tefadal laki čehan لأن النقاب وغطاء الوجه آه، واجب وفرض فما هو العمل بالنسبة لها فما هو الواجب بالنسبة لها هنا في جواب آخر حينئذ لكن ترجم الذي تقدم وبعد ذلك نقول في كلمة وجدت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت وصار الدمع صبحت يا خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي لكن إذا قلت لي أن هي تقول بأنه واجب يعني أنا هي لو استفتتني وسألتني أن هذا جواب واضح Akramak Allahu šehan al-Fadil, Mubarak Allah fik. Evo, šeh kaže, znači sada odgovara na pitanje, da, ukoliko je u pitanju sestra koja je ubiđena da je nikad vađib, je tako? Znači, srce joj je smireno u toj fetvi, onda šeh kaže, e, situacija se tu razlikuje, on, jer je ta sestra direktno, stvar povezala sa svoje, sa ispunjavanjem obaveze prema uzvišenom gospodaru Subhanahu wa ta'ala. I šejh kaže da ukoliko je ona ubeđena u tu fetvu i onda treba znati da obavezu koju ima pred Allahom Subhanahu wa ta'ala po pitanju nikaba, e, ta se po obaveza treba ispoštovati e, i treba se postaviti ispred obaveze pokornosti roditeljima i ukoliko ta sestra e, vjeruje duboko da je nikad vađib, znači prostudirala je tu meselu sa argumentima i delilima, onda njoj je dozvoljeno njoj je dozvoljeno da se ne pokori svojim roditeljima dozvoljeno je da se ne pokori svojim roditeljima pa makar to značilo prekidanje pa makar to značilo prekidanje odnosa sa njenim roditeljima, pa makar to predstavljalo, jel da, prekidanje odnosa sa svojim roditeljima. Eto, to je odgovor šeha i na ovo pitanje, nadamo se, inša Allahu ta'ala, da vam je pitanje pojašnjeno, inša Allahu ta'ala. El Ahjel Ahnaf, Allah te nagradio svakim hajrom, znači pitanja ćeš slati nekom od opova, nemojte postirati pitanja ovde na javi, Allah vas nagradio svakim hajrom. E, tajib. Sahi, sahi. Sahi, sahi. Pitanje glasi, ako otac ne priznaje dijete, a njegovo je zasigurno da li je majka ipak dužna da upiše očevo prezime. Dobro. Ništa je ahnaf, Allah te nagradio, ne trebamo mi ništa braći da halalimo daleko od toga. Džezak Allah, her, nisi znao, nije to ništa, Allah te nagradio, barak Allah fik. Uh, Šehan al-Fadil, asual ke tali. Uh, uh, zika bil walad. الإنسان رزق بالولد فيعرف يقينا أن ولده ولده صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وجه دنيانا لبا الزواج خير وبركة إن شاء الله يعني منها بطالة نسأل الله عز وجل يا شيخ زمزم أن يزوجك أن يزوجك ال... إذا كنت متزوج أن يزوجك الثانية Evo šejih kaže da je večera zaista veče u kojem su e, dominirala pitanja u vezi ženitbe i tome slično, jel da? Pa je dovio za vašu braću da se drugi, treći, četvrti put ožene, jel tako? Pa je uz tu dovu naš e, voljeni i dragi šejih Ebu Besir zaboravio e, uopšte pitanje koje mu je bilo postavljeno, pa ćemo mi sada, inša Allahu Teala, postavi, ponoviti postavljeno pitanje, inša Allahu Teala, inša Allahu Teala. A ti, Ebu Usame, Allah te nagradio, ehi, večeras samo sa strane, a minjaš, Allah te nagradio, i baš ti lijepo došla ova do šeha Ebu Besira, jel da? <laughs> Nadam se da si sam pored kompjutera, Ebu Usame, pa si zato aminjao, jel da? Aminao si zato, jel? Jer e, ne vjerujem, ako si bio u društvu, jel da, nežnije strane da bi tako... Evo ga, sad, sad se i ne oglašavaš, Allah el Mustafa. Šehan al-Fadil, السؤال كالتالي يسأل سائل فيقول الإنسان رزق بالولد ويعلم يقينا أن هذا الولد ولده الحمد لله الحمد لله جزاك الله خير يا أخانا زمزم بس أحببت أن أتذكر طرف السؤال فالحمد لله جزاك الله جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل Evo šeh e, odgovara na ovo pitanje na sljedeći način. Kaže da nije dozvoljeno, zabranjeno je tom čovjeku Dakle, zabranjeno je tom čovjeku da se odrekne svojeg djeteta i da ne priznaje svoje očinstvo tom djetetu. Dakle, to je grijeh. E, također, kaže šejih da ženi nije dozvoljeno da, znači, to je zulum. To što taj čovjek radi, to je zulum. Jel da? E, a dalje šejh nastavlja da i toj ženi nije dozvoljeno da ona pomaže svog, že, e, svog muža u tom zulumu u smislu da ne požuri sada i da umjesto njegovog prezimena je za svome djetetu da nekako drugo prezime ili da mu svoje prezime da. Već naprotiv, zna se da je poslanik Alehi Saratu nam zabranio da se djete pripisuje ikom drugom do njegovom ocu. E, to je s jedne strane. S druge strane, kada to dijete poraste, jel da, kada to dijete odraste, jel da, ono će se raspitivati o svojem porijeklu, o svojem korijenu, jel da, a neće se ukazati na njegovog pravog oca ili će mu biti dato e, prezime nekog drugog, a ne njegovog oca, što je također zulu. I možda će doći period u njegovom životu kada će e, se u njegovoj glavi formirati ružne misli o njegovoj majci. Tako da, koliko smo mi razumeni šejha, koliko smo mi razumeni šejha, šejh želi reći da e, dijete treba nositi, nositi očevo prezime bez obzira, bez obzira na način na koji se e, taj dotični čovjek odnosi prema tom svojom djetetu, a Allah najbolje zna. Baba, put velika. الحمد لله جزاكم الله خير جزاكم الله خير أنا أصارحكم أنني معكم لكن قلبي مع إخواننا وأهلنا في في ليبيا الآن أنا أتابع أكثر من خبر أنا معكم في الغرفة وبنفس الوقت آه، عم في اتصالات مع جهات براتشو دراغا براتشو بوشتونا سيستر значи أو شيخ mi smo šejhu dakle predložili jel da ga ne umaramo više da ga ne umaramo više a on je Allah ga nagradio e, to znači dobro dočekao jel da jer je jer kaže da je ovdje sa nama u sobi međutim svim srcem i dušom je u Libiji evo upravo prati vijesti i vijesti mu dolaze iz sekunde u sekund znači ne iz minute u minut nego i sekunde u sekund mu se ljudi javljaju evo kažu da je Gaddafi pao Allahu hvala da je pobegao glavom bez obzira vojska je stala na strani naroda i šejk želi da bude u toku s ovim događajima e, poselamio vas je sve ovdje prisutne e, i tražio je jel da i tražio je halala od nas što nas mora večeras napustiti zbog e, ovog događaja u Libiji e, braći koje nismo stigli odgovoriti na pitanja. Allah vas nagradio, nemojte nam zamjeriti, nemojte se, nemojte se uzahatariti jel da, znači, radimo onoliko koliko možemo, postavili smo onoliko pitanja koliko smo mogli, jel da, i jednostavno, evo i braća neka mi na privešalju, Allah vas nagradio hajrom, jednostavno nisam imao prostora da mu e, postavim druga pitanja, Allah vas nagradio, džazakumullahu hajra. Eto, znači, Gaddafi je otišao, Allahu hvala, sad je na redu i onaj e, onaj bogati arapski zaljev, inša Allahu ta'ala, inša Allahu ta'ala, sad je i on na redu. Evo, ima informacija da su se i muslimani u Kini digli, dragi poštovani moji. U Kini, u Kini su se digli ljudi. Evo, upravo mi je jedan brat prije pola sahata javio da su se muslimani u Kini digli. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alemin. Alhamdulillahi rabbil alemin Hajren inša Allah, Allah vas nagradio svakim hajrom. Braćo, ne zaboravite u dovi svoju braću širom svijeta. Tajib šejhovi, Allah vas nagradio svakim hajrom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد يا وجه دنيانا لباكٍ